الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى والواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توليهم ومحبتهم والثناء عليه بالجميل اللائق بهم وألا يذكروا إلا بخير ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة جوابه ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على الإبهام katika linaloweka wazi hilo la kwamba e, jahalatu sahabii la tadhuru au uadilifu wa masahaba wote kwa jumla katika linaloweka wazi hayo ni kwamba diwani za hadithi zilizo sahihi na zile jawame na zile sunan na masanid masanid jamu musnad na maajim za sunna jamu mu'jam na nyinginezo katika vitabu vya hadithi zote mushtamilatun ala riwaya ani sahabati ala liibham zote zimekusanya mapokezi kutokana na masahaba ala al-ibham pamoja na kufichwa majina yao wama thabata bil isnadi ilayhim fahuwa hujjatun inda ahli sunnah iliyothubutu kwa isnad ila sahaba hadithi iliyothubutu kwa isnadi iliyofika kwa masahaba hiyo ni hoja kwa ahli sunna wala tuathiru jahalatuhum haiathiri kutowajua masahaba majina yao kutowajua majina ya masahaba hiyo haiathiri katika usahihi wa hadithi lianna almajhula minhum fi hukmi almaalum kwa sababu asiyejulikana katika masahaba yuko katika hukmu ya anayejulikana asiyejulikana jina lake ni yuko katika hukmu ya anayejulikana kwa hiyo si lazima atajwe jina la masahaba mara nyingi zinakuja katika hadithi eh, jaa rajulun ila nabii sallam faqal au an rajulin min ashabi nabii sallam imepokewa na mtu katika masahaba wa mtume sasa sio lazima ujue jina la huyu sahabi maadam ni sahabi moja kwa moja hadithi hiyo ni sahihi na ni hoja ndio wanavyosema la tuathiru jahalatuhum haiathiri kutojua majina yao لأن المجهول منهم في حكم المعلوم سبب asiyejulikana katika wao yuko katika hukmu ya mwenye kujulikana isipokuwa waliokuja baada ya maswahaba hao sasa lazima wajulikane hali zao na nini lakini masahaba wote ni udul hata akitaja arrajulin min sahaba الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلزم كتفوت جنا لم تهوي كسبب صحابي نما صحابة ووتني عدول ووتني وعدلف ثم إن قول أهل السنة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم كش قول أهل السنة والجماعة وعدلف وما صحابة وما صحابة ووتني وعدلفوا hii haimaanishi kuhifadhiwa kwao na madhambi haimaanishi kwamba masahaba ni maasumun kama mitume aa haimaanishi hivyo لأن العصمة عندهم لا تكون إلا للرسل والأنبياء hiyo kuhifadhiwa na madhambi kwa ahlu sunna hakui isipokuwa kwa mitume wa Allah mitume wa Allah ndiyo maasumun wamehifadhiwa na kufanya madhambi lakini wanaposema kwamba masahaba ni udul hawamaanishi kwamba masahaba ni maasumun kama ma, walivyo mitume hawasemi hivyo masahaba ni binadamu kama watu wengine hawajafikia daraja za mitume kwamba eti wamehifadhiwa na kufanya madhambi makubwa na madogo la sio hivyo lakini uadilifu wa masahaba naam masahaba ni udul wote biduni istithna قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 28 وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره pamoja آيوت hayo yote نواد ليفو masahaba ni waadilifu kutojua jina pamoja na hayo yote yani anakusudia ahlus sunna wal jamaa hawaitakidi kwamba kila mmoja katika masahaba ni maasumun amehifadhiwa kufanya madhambi makubwa na madogo hawasemi hivyo wala hawaitakidi hivyo ahlus waljamaa wal jamaa bal yajuzu alaihim dhunubu fil jumla bali inajuzu kwao madhambi kwa jumla yajuzu kufanya madhambi masahaba yajuzu si kwamba wao wamehifadhiwa na madhambi kama vile mitume la lakini walahum min sawabiq walfadhail ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar lakini kwa kutokana na yale waliotangulia na fadla wanazopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na kujitolea muhanga kwa ajili ya kuitetea dini yao hayo ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum hayo yanawajibisha msamaha wa yanayotokana nao in sadara ikitokana na wao madhambi kama kutatokea dhambi basi hayo walioyafanya yanawajibisha kusamehewa madhambi yao walahum minas sawabiq والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ikitokea kuna madhambi madhambi hao yanasamehewa kwa sababu ya mambo bora mengi walioyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum mpaka wao wanasamehewa katika sayiati madhambi yasiyosamehewa kwa walio baada yao wao wanasamehewa katika madhambi madhambi ambayo kwa walio baada yao hayasamehewi ndio maana mtume sallam mara kwa mara eh, sahabi akifanya kosa eh, khalifa wa pili Umar niachie nimkate shingo ah, ah usimpige hapana usimuue husi alishiriki katika vita vya Badr usimuue mara kwa mara alikuwa akimzuia zuia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu asiwaue masahaba wake kwa sababu wamefanya mambo mengi madhambi hayo yanasamehewa na zile fadhila walizofanya kwa mara kwa mara Umar ibn Khattab sahabi akifanya kosa anakwenda kwa mtume niachie nimkate shingo hapana hapana si alishiriki katika vita vya Badri hapana mtume alikuwa akimwambia hivyo Umar ibn Khattab kwa hiyo wana mambo mengi wana mambo mengi kama tulivyosoma hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hapo nyuma walladhi nafsu muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu law mmoja wenu atoe dhahabu kama jabali uhud dhahabu tupo anatoa fi sabilillah isingefikia kibaba cha mmoja wao wala hata nusu yake وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون imethubutu kwa maneno ya mtume wa Allah SAW sallam kwamba wao ndio bora ya karne zote wa anna almudda min ahadihim idha tasaddaqa bihi kana afdala min jabali uhudin dhahaba mimman ba'dahum kibaba cha mmoja wao masahaba akitoa kibaba kwa ajili ya Allah idha tasaddaqa bihi akitoa sadaka kibaba hicho kana afdhala min jabali uhudin dhahaba kibaba hicho kinakuwa ni bora zaidi kuliko jabali uhud dhahabu likitolewa sadaka mimman ba'dahum kwa wale walio baada yao waliokuja baada ya masahaba hata wakitoa jabali zima lile jabali uhud jabali uhud linajulikana sijui ni kilomita ngapi lile kulizunguka jabali uhud sasa mtu akitoa dhahabu sadaka kwa ajili ya Allah jabali Uhud lote likageuza likawa dhahabu akatoa hawezi kuwafikia masahaba ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو kisha ikiwa imetokana na mmoja wao dhambi yoyote fayakunu qad taba minhu inakuwa ameshatubia na dhambi hiyo au amefanya mambo mema mambo yale yanasamehe yanafuta ya, ya dhambi hiyo ثم إن كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو أنفanya mambo mema mambo mema yale yanafuta dhambi hiyo innal hasanat يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أو غفر عن له أو أنا سمه وذنبه بفضل سابقته وفضل زول أتنغلي واكك تكديني أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو أنا سمه وسباب يشفاع يمتم محمد صلى الله عليه وسلم ambaye wao wana haki zaidi kuliko watu wengine kupata shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wana haki zaidi kuliko watu wengine wote kwa kupata shafaa hii ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au ibtulia bibala'in fi dunya kaffara bihi anhu au kufira bihi anhu au ibtulia bibala'in fi dunya kufira bihi anhu au alionjwa huyo sahabi kwa balaa lolote hapa duniani balaa ambalo ikafutwa ile dhambi yake kwa balaa hiyo masahaba walikuwa na mitihani mikubwa sana masahaba walikuwa ni mitihani ya njaa hawana mali hawana hata chakula ni mtihani mkubwa kwamba mtu hana chakula ni mtihani mkubwa sana hiyo ni mara kwa mara kwa masahaba wengi katika wao walikuwa ni mafukara kwa hiyo mtihani huo waliopewa hii inasamehe hiyo dhambi ikitokea kwamba amefanya madhambi na ndiyo kawaida ya mitihani mitihani yote inafuta madhambi hata kwetu si kwa wao pia wetu pia ni hivyo hivyo mtu akipewa mtihani wa maradhi wa matatizo mtihani ule unafuta madhambi yake kwa masahaba wamepewa mitihani mikubwa mikubwa moja kwa moja ni kwamba wamefutiwa madhambi yao kwa mitihani hiyo waliopewa أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل watu waliokuwa na mitihani mikubwa sana duniani ni mitume kisha waliofanana wao kisha waliofanana nao masahaba wamepewa mitihani mikubwa sana fa idha kana فإذا كان هذا muhaqqaqa fa المحققة al umur allati kanu fiha mujtahidin ikiwa hili ni katika madhambi haya yaliyohakikishwa kwamba yanafutwa madhambi hayo kutokana na mambo mema mengi walioyafanya vipi haya mambo ambayo walikuwa wamejitahidi masahaba akielezea mambo yale ya kuzozana masahaba na kuchukia, kuchukiana na kupigana mpaka kuuana kwa nini wasisamehewe tumefahamu fakaifa al-umuru allati kanu fiha mujtahidin vipi kwa haya mambo ambayo masahaba walikuwa wamejitahidi kwa masuala hayo ndio maana wakachukiana mpaka wakapigana na kuuana in asabu falahum ajrani wa in akhtau falahum ajrun wahid wal khata'u maghfur wakipatia katika itihadi zao wana malipo thawabu mara mbili wakikosea wana thawabu mara moja hii ndiyo hali ya mujtahid mujtahidi akipatia ana malipo mara mbili malipo ya ijtihadi yake na malipo ya kupatia wakikosea wana malipo mara moja yale malipo ya ijtihadi hawana malipo ya kukosea wal maghfurun na makosa yanasamehewa kwa hiyo wale waliopatia katika masahaba wakazozana mpaka wakapigana na kuuana waliopatia wana malipo mara mbili waliokosea bado wana malipo ijtihadi yao lakini kuwatia katika makosa moja kwa moja hiyo haitakii kwa muislamu قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح كل كياسي أمباتو ينكر كنا بينغوا تفتينو في بعضياو نكياسي كدوغو ثم القدر الذي ينكر كلا كلا كيشا كلا كياسي كنا تشو من فعل بعضهم وفتينو في ما مصحابة kiasi hicho kinachopingwa ni na qalilun nazrun ni kidogo ni kichache sana maghmurun fi jambi fadhaili qaumi tena kimefunikwa na kufichwa kwa upande wa fadhla za walizozifanya hao masahaba wa mahasinihim na wema wao yapi min alimani billahi wa rasulihi kumwamini Allah na mtume wake wal fi sabilihi na jihadi kupigana jihadi kwa ajili ya kuitetea dini yake Allah wal hijra na hijra kuhamia kutoka maka kwenda Madina wakawacha nyumba zao wakawacha mali zao wakawacha familia zao sio jambo la rahisi hilo wanusra na nusra walilmi nafi na elimu yenye manufaa wal amali salih na amali njema haya mambo sio rahisi tusioni kwa mambo rahisi mtu yuko na mke wake kitandani akisikia jihadi anapuruchuka hivyo hivyo anakwenda jihadi twaweza hayo sisi hatuwezi ndivyo walivyokuwa masahaba kina Hamdala kina Hamza radhiyallahu anhuma na wengi katika masahaba wako vitandani na wake zao eh? wanatoka na majanaba yao ndivyo alivyokuwa masahaba sio kitu rahisi hasa wa mashia wamefanya nini ya warafidha wamefanya nini wao katika dini mpaka wakawatukana masahaba hawa waliojitolea kiasi hicho wamefanya nini mashia hawa dhidi ya kutukana masahaba na kuwatukana wake za mtume sallallahu alaihi wasallam na kupinga Qur'ani na Sunna hawana lolote ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء mwenye kuangalia katika sira ya hawa masahaba katika mwenendo wao akiangalia katika historia yao kwa ilmu na kwa basira kwa ujuzi na kwa ilmu ya ndani أعلى درجات العلم wama manna Allahu alayhim na yale mambo ambayo Allah amewaneemesha min alfadhail katika mambo bora walioyafanya alima yaqinan annahum khairul khalqi atajua kwa uhakika kwamba wao masahaba ndio bora wa watu wote baada al-anbiya baada ya mitume baada ya mitume ni masahaba wa mtume kwa ubora la kana wala yakunu mithlahum hakuwa wala hatakuwa mtu mfano wao hakuwa wala yakunu wala hatakuwa yoyote mithlahu mfano wao wa annahum safwa min quruni hadhihi al-umma allati hiya khairul umami wa akramuha ala Allah na kwamba wao ndio safwa ndio wale khulas wale wasafi katika karne za ummati huu ambazo ndio umma bora umma huu ambao ndio umma bora kuliko umma zote zilizotangulia wa akramuha ala Allah ndio umma mtukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo masahaba ni watu bora baada ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ubora ni masahaba vinginevyo Allah wasifu akatuamrisha tuwafuate wao asingewasifu na kuamrisha waislamu wawafuate masahaba baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam وقول أهل السنة بتعديل الصحابة كما أنه مستند إلى نصوص من الكتاب والسنة قوله أهل السنة وما مصحابة وتني وادليف كما يليف قوله نيني كتجميع نصوص ذا قرآن نسنة fahuwa mabniyun ala husni dhanni bihim pia kauli hiyo imejengewa kuwadhania vizuri masahaba wa kaulu ahli sunna bitaadili sahaba kauli hii ya ahli sunna ya kuwaadilisha masahaba kwamba wote ni waadilifu kama annahu mustanadun ila nususi min alkitabi wa sunna kama ilivyo kauli hiyo inategemea au inategemezwa kwenye nusus za Qur'ani na hadithi fahuwa mabniyun ala husni dhanni bihim kauli hiyo pia imejengewa kuwadhania vizuri masahaba waman ahsana dhanna bihim fahuwa maajur mwenye kuwadhania vizuri masahaba yeye ni maajur analipwa thawabu والقول بخلاف ذلك مبني على إساءة الظن بهم kauli ambayo iko kinyume cha hivyo kauli hiyo inajengewa kuwadhania vibaya masahaba waman asaa dhanna bihim fahuwa athim anayewadhania vibaya masahaba huyo ni mwenye kupata madhambi vipi wawadhania vibaya masahaba wa mtume wa sallam waliojitolea na wana fadhila nyingi vipi utawadhania vibaya hawa watu waliosifiwa na Allah katika aya nyingi za Qur'ani watu waliosifiwa na mtume wa sallam katika hadithi nyingi vipi wewe utawadhania vibaya huna akili ukiwadhania vibaya moja kwa moja huna akili kwa sababu moja kwa moja ukiwadhania vibaya masahaba umempinga Allah umempinga mtume wake ambaye ambao wamewasifu hawa moja kwa moja kwa hiyo kuwadhania vizuri masahaba fahu, mwenye kuwadhania vizuri masahaba fahuwa maajurun anapata thawabu والقول بخلاف ذلك مبني على إساءة الظن بهم kauli ya kinyume cha hivyo inajengewa kuwadhania vibaya masahaba wa man asaa dhanna bihim fahuwa athim mwenye kuwadhania vibaya masahaba huyo ni mwenye kupata madhambi sababu hana haki kuwadhania vibaya hana hoja yoyote kuwadhania vibaya masahaba walwajib لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توليهم ومحبتهم والثناء عليه بالجميل اللائق بهم واجبك كما ومصحب ومتمع الله نكوى بينا ونصور نكوى بينا نكوى سفو بالجميل اللائق بهم وجنب زور أو قمب مزور ينايو فنانا ناو وصفوا biljamili llaiqi bihim kuwasifu kwa uzuri unaofanana nao usipetuke mpaka ukawasifu zaidi ya sifa zao wa alla yudhkaru illa bikhairin na kwamba masahaba wasitajwe isipokuwa kwa kheri mtu awataje kwa kheri asiwataje kwa shari masahaba wa alla yudhkaru illa bikhairin na kutajwa wasitajwe masahaba isipokuwa kwa kheri kama mtu amekaa katika baraza ya kahawa basi awataje kwa kheri masahaba wa mtume kuna, kuna baadhi ya wa waislamu wengine wasiosoma wasiojishughulisha na ilmu wanakaa katika baraza za kahawa wakawakashifu masahaba wewe wakashifu sawa wewe umefanya nini katika uislamu kuna loloti umekaa hapo katika baraza za kahawa wakashifu tu masahaba umefanya nini wewe katika uislamu قال التحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم نتنوى بيندا مصحبة ومتمع الله صلى الله عليه وسلم حتوبتوك مباكا katika kumpenda yoyote katika wao hatupetuki mpaka tukavuka mipaka kwamba tunampenda zaidi ya Allah zaidi ya mtume ah hatufanyi hivyo ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا تيبكان نيوتك تكواب ونبغض من يبغضهم تنوچكيا ونوچكيا مصحابة وبغير الخير يذكرهم نانيوتاجا كويسيوك وخير تنوچكيا هاو ونبغض من يبغضهم تنوچكيا ونوچكيا مصحابة وبغير الخير يذكرهم ناكواتج مصحابة بلا يخير أنا واتج كوشاري تنمچكيا متهويو أنا واتج فيبايا مصحابة ولا نذكرهم إلا بخير حتواتج مصحابة اسبقوكا كوخيري وحبهم دين وإيمان وإحسان kuwapenda masahaba ni dini na ni iman na kuwapenda masahaba ni dini na ni imani na ihsan mtu anapata thawabu ni kujiweka karibu na Allah kwa kuwapenda masahaba wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan kuwachukia masahaba ni ukafiri kuwachukia masahaba ni unafiki kuwachukia masahaba ni tughyan ni dhulma yote haya kwa anaowachukia masahaba anayechukia masahaba ni kafiri ni mnafiki na ni dhalim anawadhulumu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية صفحة 49 بإسناده إلى أبي زرعة الرازي أنه قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ukimwona mtu anampunguza yoyote katika masahaba wa mtume jua kwamba huyo ni zindiq ni mnafiki ukimwona mtu anamkashifu yoyote anamkashifu yoyote katika masahaba wa mtume sallam jua kwamba huyo ni zindiq ni mnafik wadhalik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق نهيل نكسباب متوم الله صلى الله عليه وسلم كويتني حق نقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتلتيه قرآننا حديثي هاو صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم جيوالي وتلتيه isingefika Qur'ani na hadithi kwetu isipokuwa ni hawa juhudi zao wa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana hawa wanaokashifu masahaba wanataka e, kuwajeruhi mashuhuda wetu ambao ni hawa masahaba liyubtilu alkitaba wasunna ili wabatilishe Qur'ani na hadithi ikiwa wanawajeruhi na kuwakashifu masahaba moja kwa moja basi wanakashifu Qur'an na sunna waljarhu bihim aula wa hum zanadiqa wajeruhi hawa wanaowakashifu masahaba ni aula na wao ni wanafiki hao wanaowajeruhi masahaba sababu isingefika uislamu kwetu isipokuwa kupitia kwa hawa baada ya taufiki ya Allah kisha hawa kupitia kwa hawa ndipo ukafika uislamu kwetu wacha Qur'ani na Sunna uislamu umefika huku kutokana na juhudi za hawa masahaba hasa unapowajeruhi ukawakashifu masahaba moja kwa moja umetia kashfa kwa Qur'ani na Sunna huwezi ukawakashifu masahaba bado hujakashifu hii Qur'ani na Sunna ukiwakashifu masahaba moja kwa moja umekashifu Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tunatakiwa tulinde ndimi zetu tulinde ndimi zetu na kumkashifu yoyote katika masahaba wa mtume wa sallam ni hatari kwa muislamu وقال البغوي في شرح السنة المجلد الأول صفحة 29 بعد المئتين قال مالك من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين anayemchukia yoyote katika masahaba wa mtume wa Allah na katika moyo wake kuna chuki falaisa lahu haqqun fi fai'i almuslimin hana haki katika fai'i ya waislam ile mali inayotolewa kwa waislamu هنا حق كبيوة ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان waliokuja baada بعد wanasema e mola wetu tusamehe na wasamehe ndugu zetu wale waliotutangulia kwa iman الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هاو مشيئة وكفيكة آيزي هاوزي سومي آيزي هاوزي آيزي هاو هاوزي سومي آيزي وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أليتاج بلياك الإمام مالك علي أليتاج وانبليك متموجة بي أنا وكشف ما صحابه ومتمع الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية الإمام مالك كسم آيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله ليغيظ بهم الكفار Muhammad ni mtume wa Allah na wale walio pamoja naye masahaba ashiddau ala alkufar ni wakali kwa makafiri ni wenye huruma kwa wenzao ruhamau bainahum ni wenye huruma baina yao wanaoneana huruma mpaka akafikia liyaghidha al kufar ili awaudhi na kuwatia chuki makafiri kwa anayewachukia hao masahaba anaingia katika aya hii ثم قال kisha akasema Imam Malik man asbaha minan nasi fi qalbihi ghillun ala ahadin min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam faqad asabatu hadhihi alaya yoyote atakayekuwa katika watu katika moyo wake kuna ghil kuna chuki kwa yoyote katika masahaba wa mtume basi aya hii inampata liyaghidha bihimul kufar inamuingia aya hii وقال الإمام أحمد في كتابه السنة ومن السنة ذكر مصاح محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين نكتك سنة كتاج محاسن مامو يلي مزوري وليفاني صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وط كلهم أجمعين توكيد كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم حجزويا نيالي يلي أبيت بين يو نكتك سنة بيا ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف بيا نكتك سنة حجزويا نيالي يلي أبيت بين يما صحابا فمن سبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم au wahidan minhum fahuwa mubtadi'un rafidhi mwenye kuwatukana masahaba wa mtume saa sallam au mmoja tu katika wao huyo ni mzushi na ni rafidhi ni katika hawa marafidha shia hubbuhum sunna kuwapenda masahaba ni sunna hubbuhum sunna kuwapenda masahaba ni sunna waduaa lahum qurba na kuwaombea ni kujiweka karibu na Allah والاقتداء بهم وسيله نكو نكوفوات مسحابا وسيله جيكم فيكيا الله والاخذ باثارهم فضيله نكتكوى نكتكليزا نكوفوات اثارزاو نفضيله نموجا كتكا مامبوبورا الامام احمد كتكا تشابوشاكي اصول السنه وقال ايضا لا يجوز لاحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم haijuzu kwa yote kutaja jambo lolote katika mambo yao mabaya wala kashfa kwa yoyote katika wao faman fa'ala dhalik faqad wajaba ala sultani ta'dibu wa uqubatuhu mwenye kufanya hivyo ni lazima kwa kiongozi kumtia adabu na kumwadhibu mtu huyo aliyemkashifu yoyote katika masahaba faman faala dhalik mwenye kufanya hivyo faqad wajaba ala sultani ta'dibuhu wa uqubatuhu ni lazima kwa kiongozi kumtia adabu huyo na kumwadhibu laysa lahu an ya'fu anhu haifai kumsamehe mtu huyo laysa lahu haifai kwa huyo kiongozi kumsamehe mtu aliyewakashifu au aliyemkashifu yoyote katika masahaba bali yuaqibuhu bali anatakiwa amwadhibu thumma yastatibuhu kisha amtake atubie amwamrishe atubie fa intaba akitubia qubila minhu au qabila minhu atamkubalia toba hiyo wa illam yatub asipotubia aada alayhi aluquba atarudia kumwadhibu wa khalladahu fil habsi hatta yatuba wa yuraje atamweka katika katika habsi kwa kumfunga jela mpaka atubie wayurajia na arejee kauli yake ya matusi hiyo arejee kwenye haki awasifu na kuwapenda masahaba alimamu Ahmad fi kitabihi as kwa hiyo kuwapenda masahaba ni dini kuwapenda masahaba ni imani na kuwachukia masahaba ni ukafiri kuwachukia masahaba ni unafiki kila muislamu anawajibika kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni haramu na ni ukafiri kumchukia yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين